บุ๊กทูแปดสิบหกสดสสคำถาม อดีตการสอง Pitati prošlost 2คุณผูกเน็กไทเส้นไหน Koju kravatu si nosio nosila คุณซื้อรถคันไหนแล้ว koji auto si kupio kupila คุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหน na koje novine si pretplaćen pretplaćena คุณได้เห็นใคร koga ste videli คุณได้พบใครคอกาสเตสเรลีคุณได้เจอใครที่รู้จักคอกาสเตเพรปอสนาลีคุณตื่นนอนกี่โมงคาดาสเตอุสตาลีคุณเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คาดาสเตพอเชลี คุณเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่ Kada ste prestali ทำไมคุณถึงตื่นนอน Zašto ste se probudili ทำไมคุณถึงเป็นครู Zašto ste postali učitelj ทำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่ Zašto ste uzeli taksi. คุณมาจากไหน Odakle ste došli? คุณไปไหนมา Gde ste išli? คุณไปอยู่ที่ไหนมา Gde ste bili? คุณไปช่วยใครมา Kome si pomogao, pomogla? คุณเขียนถึงใคร Kome si pisao, pisala? คุณตอบใคร Kome si odgovorio, odgovorila?